María Teresía von Paradis estis Austracantisto pianisto kaj komponistino, unas en la urbo María María Teresía estis la filino de la geedzoj María Rosaria y Joseph Anton Paradis, imperia secretario en la cortego de la imperiestrino María Teresía de Austria. María Teresia de Ion pli ol raja, jaraĝa komencis perdi sian vidadon, gis y gis blinda. Sed Sia blindeco ne estis malhelpo porque si el restaru en la musica de de María Maria Teresia montris grandan talenton por musico de tre una En la agio de dec uno ocasis sia publica debuto cantante Stabat Mater de Giovanni Baptista pergolesi, dum sia companis in men sur l'orgheno. La imperiestrino reconis sian capablon cae potentialon cae provisit sin crom stipendio per bonega generale ducado Con especial enfaso en música trainado. Tiel, la knabino iris en contacto con la chefa y de la velavieno decía tempo. Si ricevis música instruadon de la pianisto Leopold Kozeljuĉ, voce entrenadon con Vincenzo Regini kaj Antonio Salieri, music teorion. sub la intruistoi Abbe Bogler cae Carl Fribert, ciui famae musicistoi de tiu tempo. Danke a Lili, si aciris granda incaparloin ciel pianisto, cantisto, componistino cae instruistino. Si havis mirindan memoron cae et sette precisan audocapablon. Laudiri, si memoris pli ol sed dec concertoin, same quiel grandan repertuaron de sol ludae cae religiae vergoi. Quiel decses iara junulino, si iam esti reconita de vienae artei rondoi quiel virtuosa cantistino cae interpretistino. Ie siai dude quar iaroi, si comensis tri iaran turneon en Europo, accompagnata de sia patrino ca Johan Riedinger, sia text autoro ca scribisto. Si presentigis en urboi ciel Pariso, Londono, Berlino ca Prago, interaliai. Si ludis en almenau decvar presentajoi en Pariso, cum bonegai recensoi cae aclamo. Journal de Paris scribis plici, Oni devas ausculti Maria Teresia por havi ideon prisia tacto la presicezzo, fluezzo, cae la vivezzo de sia interpreto. si estis admirata de grandaj y de sia tempo, kiel exemple Haydn au Mozart. Oni diras, que quien Mozart malkovris sian talenton, li verquis por pian concerton en si bemola majora. Dum si arrestado en Parizo, Maria Teresia Paradis comencis componi musicon por piano, same kiel pecoin por vocio cae clavaro. Si povis componi siain vercoin, danke al compon tabulo, el pensita de Johann Riedinger, ancau componisto cae text autoro. La tabulo havis malsama formoin por ciu figuru cae tezzo. Poste, copiisto transcribis la componajoin al convenzia partituro. Crome, si usis la machinon el pensita de Wolfgang von Kempelen por scribado de blinduloi. En Pariso, gi rincontigis con Valentin Howey, unor la pioniroi en integrigio de blinduloi en la sozion. Maria Teresia cun li, en la creado de blindun lernejo, helpante lin laboris sud programon sur base de que kiuj estis uzataj en chia persona educado. Post trillaro y en turneo, si finis sian qui el solisto kaj revenis al Vieno. De tiam si dedici sin al componado cae instruado. Si fondis music lerneion, cie si specialigis pri le instruado al blinduloi. Maria Teresia von Paradis componis quin operoin, tri cantatoin, pian concertoin, corusain pesoin, chambran musicon, cae aliaen pianain vergoin. Siei cantoi estas plei parte de operetza estilo, el montrante coloraturon cae triloin. La influo de Salieri povas esti vidata en la dramezze componita il senoi. Granda parto del ceneia lavoro estis inspirita per la viena stilo de Singspiel, dum siai pianverkoi montras grandan influon de sia instruisto Leopold Koseliuc. Quancam quelcai el siai verkoi perdigis, sia musico daure presentigas hodiau, conservante viva sian memoron. Maria Teresia von Paradis ne nur devis alfronti sian virinan condicion por aciri locon en la musica mondo, sed ancau si devis venci sian blindezon, provante che nenio povus haltigi sian talenton.